Guk beti azpi nahi izan dugu, biztan da, helben beti izan dira kristoin eh, gukantu eh, sortzaletan eta eta girore ondoane. Eh. Baina helben uh, indarra beti beti izan da laborarien mobilizatzeko ahala. Laborariek hartu dute beren denboratik etxaldetan mobilizatzea joiteko. Azken adibideak hartzeko ahatetan hemen den bohokak, arbonan eman izan dien bohokak, lehen hau ardiesnian eman izan dien bohokak, ez da uste izan behar ez da somet buruzagien lana bakarrik hori. Hori da, biztanda hori banan, eta sustu da laborariek beren denboratik hartutela beren etxalden eta beren auzoen eta etxalden defendiatzeko. Eta hori, hori da indar bat gaitza eta hori izan izan behar du geroan ere errealitateare beti izan giten fidelak erraitea ara ELB ez da somei buruzagi ELB da laborari tropa bat mugitzen dena beren geroan txoktatzeko gure erriak eta etxaldeak bizi diten. Ustet hori du nahi behoi urtekari ere ohartazi eta ohoitarazi.